Atentu, mortiga somo so. Tecnopsicologiae consideroi. Somo so, acronimo de la angla short message service cae de la esperanta scriba messageto servo, estas ege usata servo de longe disponebla en ciui post telefonoi cae despli nun en ciu spezai compufonoi tiu ci servo ebligas tuian sendadon de mallongai textai messagioi. Tio estas gis cent dec literoi cae ciferoi, inter electronicae en manigeblai au fixai comunica paratoi. La unua somo so messageto estis sendita la 3 de decembro 1992. Ec dectiam, la usado de tiu ci servo tre ege disvastigis, ca in un tempe vere explodis, char por multa i plena giuloi ca i la plei multo de iunuloi di estas la plei conforta rapida maniero contacti aliuloi. Tamen surprise estas constati cion protio tio la automobilistoi endangerigas. Et cutime prudenta i plena giului, qui sorge si sian infano in sur la plei secura sibilo de la veturilo, poste dum stirado grave sin distras legante cae taipante messagetui. Ti ci terure d'angera ne coherajo, estas vere timiga, despli che gi farigis sozie pravigebla cae vaste disvastigita cefe inter iunului, malgrau la laulegiai pun minatsoi. Tia fi conduto estas resulto de la trudita moderna manio esti disponebla por tuia intercomunicado ciu momente cae ciu loce. Cia loni sentas la necesson esti connectita la tutan tempon? qui altro multa inter ni legas, cae taipas texto messaggio in dum stirado? Lau psicologo i la respondo estas simpla. Nia cerbo ne estas adaptita alla nuna erau, char gi daure besonas tuian contentigon, cae electas conduton quiu gin contentigos kiel eble plei rapide. Nia cerbo estis programita laudarvinismai legioi, cae evoluis en medio de granda risco, cium recompensis la aliro de captution cion vi povas, cae tui. Post telefonoi, taipado de text messagioi, manio de dauragis datigo per Facebooko cae Whatsapp, estas moderna i formo de tiu spezza tuia menso contentigo. Tio povas clarigi pli malpli chi al mon puno de 200 euroi al iugita en Israelo por u tai taipas messageto in dum stirado ne successas de admoni la automobilistaron. Lau la tempa tempo in du de la quin automobilistoi i della Israela i concedas che ili ofte usas somo son dum stirado. E nu sono la situazio ne estas pli Dum la iaro 2012 dec du almeno 300 hoc dec sep miloid homoi bundigis cae 3.500 mortis pro fi usado de post-telefono dum stirado, ciu recte causis 1 milionon cae 300 miloin da accidentoi. Surprisa afero estas che naude 5% del automobilisto imem taxas la taipadon de textoi dum stirado tre ege dangerat. Do, kiel oni povas deadmoni automobilisto in taipi messaggio in autroigi per babiladoi? Oni devas crei contrauan suffice fortan motivajon. Exemple, la companioi qui provisas post telefona in serboin havas la eblezzon malcovri cu oni usis ilin dum veturado la companioi povus unue sendi averton, cae poste, se la usanto daurigas tian dangeran fi conduton dum veturado, rapporti alla polizo. Sed compreneble, la plei efica solvo estas mem disciplino, quiu povas ricevi helpon fare de quelcae specifai applicajoi, kiwi blocas gena in in de nia pos telefono am ni veturas lernas trovidas en familia au amica rondo ka yet dormas dor lotu nin mem per kelka i horoi sen trilacioi i de pos telefono